Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 17-ն է, տարվա 76-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1080 թվականի այսօրը մահացել է Մարկոս Ավրելիուսը, հռոմեական կայսրության կայսրը։ 1861 թվականի հենց այսօրը ստեղծվեց Իտալիայի թագավորությունը։ 1950 թվականի մարտի 17-ին Միացյալ Նահանգներում հայտարարվեց Պարբերական աղյուսակի 98-րդ տարի Կալիֆոռնիումի հայտնաբերման մասին։ 1960 թվականի այսօրը առաջին անգամ Ճապոնիայում վաճառքի համվեցին գունավոր մատիտները, ֆլոմաստերները։ 1963 թվականին ինդոնեզիական Բալի կղզում Ագունգլերան հրաբխի ժայթքումից մահացավ մոտ 10000 մարդ։ 1973 թվականի հենց այսօրը բացվեց Լոնդոնի կամուրջը։ Լոնդոնի կամուրջը Թեմզագետի վրայով ուղամցույց բետոն է կամուրջը։ Այն միացնում է Սիթին, Սաութհորքին։ Այստեղ նախկինում ուրիշ կամուրջներ կային, նրանցից առաջինը որոշ ժամանակ միակն էր Լոնդոնում, այդ պատճառով էլ կամուրջը պարզապես կոչվում է Լոնդոնի։ Կառուցվածքով այն շատ նման է Waterloo կամրջին, բայց Waterloo-ն ունի 4 հենասյուն, իսկ Լոնդոնի կամուրջը 2 կամուրջի երկարությունը 262 մետր է, լայնությունը 32։ Այսօրը ծնվել են 1930 թվականին ամերիկացի փորձարկու օթաչու ինժեներ դիեզերագնաց Ջեյմս Իրվինը։ Իրվինը մասնակցել է Ապոլլոն 15 դիեզերանավի լուսնային թռիչքին, դառնալով լուսնի վրա ոտք դնող 8-րդ մարդը։ 1964 թվականի մարտի 17-ին է ծնվել հայ դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռոբերտ Հակոբյանը։ 1987 թվականին գերմանացի ֆուտբոլիստ կիսապաշտպան Պատրիկ Էբերտը նախաղում է Մոսկվայի Սպարտակ ակումբում։ Այսօր մարտի 17-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 289 օր։